Темата не е за депресијата. Можеме слободно називот на ова моја тема да, ја, да го ставиме исто како и самиот назив на пулката. Зборуваме за депресијата. Пред некоја сабота спомнавме дека еден голем проблем на човештвото е а, чувството на вина. И тоа е една причина за човек да падне во депресија, значи постојат многу повеќе причини. Меѓутоа тоа депресијата е исто огромен проблем денеска светски. И еве ќе ви кажам некои интересни податоци. Она што е фрапантно е дека главните епизоди на депресијата се случуваат до возраст на 25 години. Чи највеќе се опфатени помладите. Ќе видиме потоа и зашто. 19 милиони има заболени само во Соединените Американски држави. Значи, ова, ова стана зборува за клиничка депресија. Они кои што клинички се лечат. 200 милиони во свет, на светско ниво. И бројката рапидно расте. Затоа кажува, да, и многу на кои што не се пријавени, да, кои што кажавте, се трошат само во Соединените Американски држави преку 70 милиарди долари само за проблемот на депресијата. Се трошат, а некои печати, печани. Продажбата на антидепресивите во последните години пораснала за, верувате ли за колку? 800%. 800%. 800%. Ова се фрапантни податоци. Депресијата не бира како што самите видовме познати ликови во Библијата, од разноразни причини, поради чувство на вина, грижа на совест, поради прогонства, поради разочараност затоа што реформата не успеала, поради разочараност затоа што реформата успеала, има и такви. Јона. Како тоа? <laughs> Еве ќе ви прочитам а, две познати светски личности – Најнапред ќе ги кажам само нивните иницијали, може ќе ми текне во текот на читањето. АЛ. Добро знаел што значи да се биде потиштен. Во еден период на својот живот запанал во таква депресија, што ќе каже Јас сум сега најнесрекниот човек на светот. Кога оно што го чувствувам еднакво би се распределило на сите припадници на човечката раса, тогаш на, а, земјаната топка не би имало нито едно насмејано лице. Ова е негова изјава. Ало навистина имал причина да биде нерасположен. Се родил во сиромашно семејство. Доживел неуспех на работата. Во работата. Потоа не бил примен на работа, онаму каја што сметал дека може да даде се од себе. Значи, едноставно дека го бива баш на тоа работно место. Жената која што искрено ја сакал прерано умрела. Покасно запросил уште една, значи друга, друга девојка, меѓутоа таа го одбила. Изгледало како да поради сите овие искуства од неговото минато и неговата склонност кон меланхолија, ова е друг збор или стар збор за депресија, Алва никогаш нема да излезе и да, значи, да се воздигне над околностите и да направи нешто од својот живот. Сега се префрламе кај една друга позната личност. Неколку децении покасно на друга страна од светот се, се, се случило нешто слично. Овој пат станува збор за личност која припаѓа на друг обштествен слој. Значи, побогатен слој. Значи, не бира депресијата. Иако се родил во богато семејство, ВЧ, од мал се соочувал со предизвиците на физички, ментален и емоционален план. Кога имал само три години, паднал од магаре и добил потресно мозок. Во 11 год, во 11-та година од својот живот, животот му висел на конец, кога неговиот доктор се обидувал да го спаси од галопирачкото воспаление на белите дробови. Кога имал 18 години, му се распрснал еден бубрек, затоа што паднал скоро висина од 9 метри. После, после што недели и недели му биле потребни за да се опорат често се чинело дека менталните и емоционалните предизвици со кои што се соочувало ке го дотолчат. Два пати паднал на приемен испит на колеч на кој што имал огромна желба да се запише. Таткото не умел, татко, не, таткото не, не умел да го утеши во поглед на значи, неговото школување. Дури му велел дека од него ништо нема да биде, ќе стане джабелево јадач. Значи, ке живе еден јалов, несркен живот. Овие предизвици со кои што се соочува младиот ВЧ, накратко ги објаснуваат корените на депресијата, кои што го мачале скоро ни текот на целиот живот. Се чинело дека ВЧ е осуден да живее повлечен живот, осаменички живот, несрекен и потполно анонимен да остане. Меѓутоа, депресијата овие 20 луѓе ја Победиле ја, надминале. АЛ е Абрахам Линкол, а ВЧ е Винстон Черчил. Станали двајцата познати големи луѓе. Кога тие можеле, ние со Бога, мислам, стварно не знам како тие надминале, меѓутоа како и да е, ја надминале депресијата и постигнале нешто, станале нешто. Како е со нас? Спомнавме повеќе примери во текот на полуката. Најдобриот, значи пример кој што не може да се избегне кога се кога станува збор за депресија е примерот со Илија. Да отвориме во прва цареви. Прва книга Цареви ќе читаме први во 18-тата глава, таму при крајот знаеме дека Илија, односно Бог, извојувал голема победа на Кармел, на гората Кармел каде што целиот народ ќе узнае и царот и царицата дека е еден е Бог. Богот на кој што му верува Илија. После ваквиот успех и после значи, крајот на сушата, оние негови молитви, седум пати се молил за да падне дош. 45 стиг од 18 глава, значи од тука поштуваме, гласи, одеднаш небото се смрачи од облаци и виор и падна силен дошт. Ахав се качи во колата и отиде во Езраел. Господовата рака беше над Илија, па тој, откако се препаша, отрча пред Ахава се до во близината на Езраел. Е, овде ќе спомнам еден момент кој што ќе видиме дека подосна е значаен. Дали забележуваме дека сега, дали ова било после силниот дошт или во време на силниот дошт како и да е или пак предходно за да не ги фати дождот, Како и да е, Илија успел да го претрча Ахав, а Ахав бил со конска кола, значи со кочија. Ако измерете Кармил од Израел е оддалечен цели 45 километри. Стану збор за километри, ова е цел маратон што Илија го претрчал, господовата рака беше на него, за да стигне во близината на Израел. Веројатно целиот полн со енергија храбр, затоа што Бог бил со него, извојал голема победа и сега се наоѓа во близината на Езраел. Видите зошто се битни овие километри. Првиот стих во 19 глава. Ахав и раскажа на Езавела се што направи Илија и како ги погуби со меч сите пророци. Илија очекува да види што ќе се случи. Негово очекување било дека реформата ќе продолжи дека Језавела ќе се вразуми, веројатно, може би, ете, Бог ќе делува и врз неа. Но не било така. Тогаш Језавела му испрати гласник на Илија со порака. Пораката била Боговите нека ме ги направат сите зла и нека придадат, ако утре во ова време не направам со твојот живот како што направи ти со животот на секој од нив. И реакцијата на Илија оваа поврака е пратена до него, со гласник, гласник и тој се исплаши. Стана и одиде за да си го спаси животот. Дојде во Веа, која е во Јудеа, и таму го отпушти својот момок. Видите се реакцијата на Иви. Прво, не се остварили, остварени неговите очекувања. На, на, ишо, значи, на многу тврда глава, во случај Вјезавела, не очекувал вакво. Второ, зарем заборавил што било вчера? Каква манифестација на Божјата сила? Еден голем проблем. Да заборавиш како Бог те водеше во минатото. Сушност, вчера. Второ, за да, да помислиш дека ти си тој кој што ја а, водиш битката. Ако Илија одел во своја во Божје име, како што ќе прочитаме во 18 глава, да свртеме во 18 глава 15 стих. А, ова е, значи, уште пред да излезе, да дојде, да се појави пред Ахав и пред да се случи случајот во, на Кармел, се среќава со управникот на царскиот дворец, со Авди, беше Авди или 12 стих, да. А ова е оној познат лик кој што ќе сокрие 100 Божи пророци во две пештри, секјавате на тоа. И сега Илија му вели на Авди му порачува да тој излезе пред Ахав и да му каже дека да му закаже средба, и тоа Авди вели за препастен исплуша, а не како, не, не смеам да се појавам. Оти тебе, духот Божи ке те однесе некаде и после што правам јас? и бивам јас виновен. И Илија вели во 15 стих, „Живиот ми Господ над воинствата, кому му служам, ќе му се покажам уште денес. Видите каква храброст. Но зошто? Затоа што оди во Божие име. Живиот ми Господ, над воинствата, кому му служам, ќе му се покажам уште денес. Пред царот на нацијата, на север, Северното царство. За да потоа се исплаши од царицата. Ирационално однесување гледаме на Илија, а тоа е случајот кај луѓето кои што запаѓаат во депресија, ги фаќа страх, значи паника претходно. Се исплаши, стане и отиде за да си го спаси животот и дојде во Вирсавеа. И сега да видиме колку сега поминал. Колку време може би му требало, може би најмалку два дена. Не застанал да, дали трчал, дали одел, што правил важно, стигнал во Вирсавеа, знаете ли каде е Вирсавеа? Во Јужното царство, во Јудеа. Сметајќи, можеби дека таму ќе најде закрила, меѓутоа јужниот и северниот цар тоа време биле во сојуз, така да никој не му гарантирал дека таму ќе најде, па затоа и потоа подоста ќе продолжи уште малку ќе се најде во пустината од онаа смрека. Но да ви кажам податок дека Вирсавеа е оддалечена од Израел цели 100, околу 152 километри. Тој поминал цели 152 километри во бегство сега. Еден проблем овде што го гледаме, како што истакнавме госте во својот момок. Слугата. Проблем. Човек во депресија сака да биде сам. Не му треба никој. И сега и во Вирсавеа не може да се смири неговата душа, тука ќе продолжи уште ден одење. И сега ако пресметаме сума сумаром, овде може би околу 250 можна да километри поменал Илија за неколку дена. Сметајќи, значи, од Кармел, оние 45 километри до Езраел и потоа до Вирсавеа. Ден одење во пустината седна таму под смрека посека да умре. Ева депресија. И рече, веќе ми е доста од се Господи. Земја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци. Нешто што не смела да го направи Илија, меѓутоа ете, депресијата е така, е да не заборави на она што Бог го направи со него. Кажавме, тоа е еден голем проблем. Ние сите имаме искуство со Бога. И сите велиме дека убаво е да се слушаат искуство, затоа што тоа ја јакне нашата вера. А камо ли па оние наши лични искуства, кои што највеќе не водат ни животот, верувам, дека е така. Видете, сега отвориме за момент во 77-от псалм, кој што, како што истакна предходно, е Асафов псалм, а Асаф, интересно, како депресијата не бира Асов бил главниот пеач, водачот на хорот во светињата, организаторот на богослуженијето, и тој ќе падне во депресија. Оној кој што треба да мотивира, тој паѓа во депресија. 77 псал. Што е она што Илија требало да го стори, не го направил. Викам кон Бога, со мојот глас, мојот глас се издига кон Бога и тој ме слуша. Значи, кога животот ви е како Титаник, буквално, значи тонете, треба да испратите СОС, повик до Господа, прво до Господа. Затоа што тој постојано слуша. Обично, човек во депресија ќе каже, ќе постои прашање, Господе, каде си? Каде е Господ? Ако Господ е секаде, а јас сум некаде, тоа што е тука? Тој не е далеку. И слуша, во ден на неволе го барам Господа, Ноке, мојата рака се испружува неуморно и еве го сега проблемот кај многу луѓе кои што паѓаат во депресија. Мојата душа не сака да се утеши. Што правиме кога сме во една ваква ситуација? Не сакаме да се утешиме. Значи, толку сме потиштени, толку сме обесхрабрени, што едноставно дури се навикнуваме во една, во една таква состојба. Се спомнувам за Бога и воздивнувам, кога размислувам, ми го снемува здивот. Ги држиш моите клепки потресен сум. Не може да спие. Не можам да зборувам. Не може да спие, не може да зборувам. Размислувам за древните дни и се секјавам за минатите години. Се секјавам ноки на мојата песна. Асав ке се сети Како ноке, често пати ќе се случило да му дојде инспирација да стане, ама да напише песна, да го прослави Бога, односно псалм, затоа гледаме дека има многу и Асафови псалми, псалми и Давидови во значи, книгата на псалмите. Но така не е сега. Се секава многу вели, на мојата песна размислува во срцето и мојот дух испитува. И сега еве ги овие ирационални, не, не сватливи прашања меѓутоа човек во депресија и така го сватли. Дали Господ ќе отфрли за секојаш и дали ќе биде кога и да е уште милостив? Дали прекрати неговата милост за секојаш? Пропадна ли неговото ветување за сите поколенија? Заборави ли Бог да биде благодатен или гневен да ја затвори својата милост? И говорам, ова е мојата болка. Која е била болката на Асав? На еден депресивен, значи во една депресивна состојба се измени десницата на Севишниот. Господе, не си ти тој што беше. Не си ти. Порано не беше така. Видете, болката на Асаф е дека Бог не е истиот. Повеќе од јасно треба да не биде дека Бог не се менува. Јас лично често пати знам да кажам, ја не сакам да верувам во Бог кој што е променен. Каква доверба ќе имате во таков Бог? Не, тоа е немелив, тоа е ист вчера и денес и довека. Проблемот е кај Асав. Е, сега е оној дел, кој што Илија требало да го направи, да се сети само на вчера, што се случило, на Кармил на неговото последно големо искуство. Вика, се спомнувам за господовите дела, се секјавам за твоите древни чудеса, ги наблюдувам сите твои дела, го разгледувам она што го направи. Мислите ги насочува кон силата Божја, чудата Божји, искуствата своји со Бога. О Боже, свете Твојот пат, кој Бог е толку голем како нашиот Бог? Или проблемот е голем и Бог е мал, ти го стиснете некаде таму. Или обратно, проблемот е мал, зато што голем е Бог. Ти си Бог, кој твориш чудеса, врз народите ја покажа својата сила. Со мишката го избори својот народ, Јакововите и Јосифовите синови. Водите те видоа, Боже, водите те видоа и се повлекуа, безните се разбрануваа. Си подсетува на силата Божија. Облаците историја поројни води, облаците зататнија со гром и твоите стрели полетаа. Твојот грмеш се заори во виорот, секавиците ја осветлија вселената, земјата се стреси и се разниша. Тој е силниот Бог, на кого често пати забораваме. Низ морето тебе ти се отвори пат. Низ морето, низ проблемите, низ обесхрабреността, тежината и нам ни се отвара пат. Да се сетиме само на силата на, на нашиот Бог. И твојата патека низ големи води, а твоите траги никој не ги виде, како да не си тука, меѓутоа си, секогаш е Бог присутен, ти го водеше твојот народ како стадо со раците на Мојсе и Арона, или како што Мојсе ки запише во второ законие, пета Мојсева, го носеше како мајка своето дете, доенче. Еве што прво требало Илија да направи. И што треба ние да правиме ако не зафати некоја меланхолија, обесхрабреност. Знаете, се вели дека гјаволот ќе се обиде со се, со сите своји средства. И на крајот, обично, највеќе му успева со обесхрабрувањето кај христијаните. И еве гледаме многу случаи во Библијата со великани, Илија, кој што не требало никогаш да види смрт, дојде во ситуација да рече, Господи, доста ми е, сакам да умрам. Бил разочаран затоа што реформата не течала онакако што тој замислил. Туку ја завела се спречила на патот и со една обична порака, закана, или ја е во паника, исплашен и бега, како што кажавме, цели 200 км беше Од Откако е слушнал пораката. И сега да се вратиме во Прва цареви 19 глава и да ја видиме терапијата Божја терапијата на која што бил ставен Илија и овде ќе извлечеме многу, многу полуки за секој од нас. Доста топло е овде напред, пошто тука се грените тела, ама ја верувам дека, не, не ми е мене проблем, нека биде топло и понатаму, верувам дека сега ќе ви стане уште потопло. Што се случува откако ќе каже готово, Господе, не ми се живее веќе. Ќе легне и ќе заспие. Го фатило дремка, <laughs> па знаете, обично депресивните луѓе имаат проблеми со спиење, тоа ако поминете 200 километри за 2-3 дена <laughs> и да сакате и да не ќе заспиете. И еве ја терапијата. Видете интересно како Бог почнува. Ангел праќа Бог. Ангелот го допре и му рече стани и јади. Интересно. Можете да делувате на депресивен човек со исхраната, со демито. Се послужам сега со доста материјал од Нил Недли, кој што беше спомнат. Знаете, има една многу мова книга Излез од депресија. Неверојатно добра е. Меѓутоа, предходно, ќе споменам еден цитат од Елен Вајт. Првин, што му дава ангелот на Илија да јаве? Шестиот стих, тој погледна кога ете покрај неговото возглавје леп печен на камен и врчва со вода, јадеше, пиеше, опак пак легна. На два пати. После пак ќе биде разбуден, пак храна. Јас лично верувам дека после 200 километри трчање и истоштеност и Илија и предходно не бил кој знае колку хранец, знаете, во за време на таа суша, јас лично верувам дека не било само леп вода. Ќе видите и зошто. Како прво ангел му ја носи храната. Да прочитаме цитат од е, Совети за живот и искрена. Состојбата на умот е блиску поврзана со телесното здравје, а особено со здравјето на органите за варење. Обшто земено, Бог не го обезбедил својот народ со местна храна во пустината, затоа што знаел дека ваквата исхрана ќе доведе прво до полести и до непослушност, непокорност. За да го модифицира карактерот, знаете од пас за тие модификации кои што карактерот ги трпи, во зависност од околностите и сето она што го внесуваме во умот. За да го модифицира карактерот и за активно да ги вклучи нивните умни способности, тој го отстранил местото од мртвите животни од нив, им дал ангелска храна. Знаете ли која е таа храна? Мана од небото. За да го модифицира карактерот, за да ги вклучи нивните умни способности, многу е битно на депресивен човек, да му ги вклучиш, ако можеш, некако умните способности. Да почне да ги брка тие нечисти мисли, да, да, да, да, да почне да мисли позитивно. И видите, терапијата кај Илија започнува со исхрана. Прво, нормално е, затоа што бил источтен, не нахранет доволно после толку трчање и толку токаво бегство, тоа е прво и основно, меѓутоа видите како е поврзана исхраната со тоа дали потенцијално можеме да станеме депресивни или пак не. И тоа, и второ, и при лечење на депресија, и како така е битна исхраната. Значи, со што се храни нашиот ум, нашиот мозок? Вака ќе почнем сега. Знаете што е серотонин? таму дека знаете, така наречен хормон на среќата. брат Зора не назборуваше, Значи, тие нервни а, клетки, неурони, меѓу себе комуницираат. Комуницираат преку неуротрансмитери или хемиски соединенија, односно хормони, како што спомнатме серотонинот, че значи, е неуротрансмитер, потребен за да се одржува таа врска и да комуникацијата биде добра меѓу нервите. А тој пак исто е и биохемиски дериват на триптофанот, а тоа е есенцијална аминокиселина. А самиот збор есенцијална значи дека ја немате и треба постојано да ја внесувате, за да ја имате. И доколку промената на концентрацијата на триптофан, односно на серотонин во мозокот, може, значи се случи промена на неговата концентрација, тоа може да доведе до различни пореметувања во однесувањето, депресија, агресија, присилно однесување, пореметување во спејањето и така натаму. Еве сега ќе видиме зашто е битна исхраната. Триптофанот го има најмногу во тофу сирењето. Семки од тиква. Ако сакате да не бидете потенцијално да не бидете депресивни, гискате семки и <laughs> немајте гајле. Семкиот тиква су само семе бадеме. Меѓутоа, исто е значено да се каже дека триптофанот треба да го има повеќе од други пет аминокиселини за да има поголем ефект, за да произведе значи, повеќе серотонин. Така да, најдобар, во најдобар комбинација може да се најде во сусамот. Че значи, јадете таан, сусам. На второ место се бадемите, на трето место е тофуто, четврто место се семки од тиква, пето место ориви, шесто место соја и така натаму да ги напомнам. Друго што е потребно е омега-3. Сега зборуваме за исхрана, да се навратам назад и да кажам, ангелот му дал леп печен на камен, што јас сметам дека е мана. Јас сметам дека е мана, која што ги има сите необходни потребни хранливи состојки, И ако се цекавате, и од мајата правеле колачиња, всушност она имала вкус на медено колаче, викам пријател. Правеле колачиња, ги печеле и ги користиле ги јаделе. Значи, многу битно е како се храниме. Омега-3 ја спомнавме, меѓутоа, нека е рибата. Рибата е се почести и почесто загадена, се повеќе и повеќе рак се наоѓаат кај рибите. Еве од што? Масло од леено семе, ореви, масло од канола, маслиново масло и така натаму. Фолната киселина исто битна, која што може да се сретне во леблебијата, леќата, кравот. б 12 витаминот исто интересен, кој што некои велат е проблем кај вегетаријанците од каде да го набават, ретко го има, иако е потребен во мали количини. Некои сметаат дека се создавал природно во устата, во плунката, А, меѓутоа, овој податок кој што ја го прочитав вели дека треба да се користат растенија и билки кои што се одгледуваат на почва која е нагјубрена со органски ѓубрива. И сега ако поврземе со Монсанто, па ќе сватиме зошто сакаат да ги тргнат органските ѓубрива, зошто сакаат да јадеме вештачко, да не држат во пештера, тико илија. Да Од депресивна состојба, безнадежна состојба, така најлесно се контролира човек. Целата борба е за умот, нели? А витамин, С витамин, Е витамин, железо исто битно, затоа што железо тоа е преносител на кислородот, на умот, пред се, значи, сборуваме за фронталниот кортекс, напред, тел, кај што е моралноста, кај што е духовноста, кај што се одлуките, кај што е волјата. Тој дел е битен, да е богат и да има присуство на серотонин. Еве спомнавме значи, некои од исхраната која што треба да биде застапена. Е сега, кога сме кај сочувување на фронталниот кортекс, ќе спомнеме и многу други работи, не само храна. И кога веќе сме се уште кај храната, ќе кажеме кофеинот, еве, како на почеток. Не верувам дека пиеме кафе, меѓутоа, може би пиеме Кока-Кола, може би пиеме кола пијалоци, не знам, може би, може да се сретне на, на разни места кофеинот. Еве што се случува, кофеинот ја нарушува хемиската атмосфера во мозокот, значи, тие трансмитери се пореметени, односно нема добра врска, Значи, ја нарушува атмосферата во мозокот, односно нервната трансмисија, зголемено е присуството на допамин, на еден друг а, а, хормон, кој што пак влијае на насилно однесување. Кофеинот делува на намалување на дотокот на крвта и тоа до 30%. 30% го намалува дотокот на крв во мозокот. Ако немате добар доток на крв, не е сранетост, на тие нервни клетки, на мозочни клетки, тоа што немате ни кислород доволно, немате ни серотонин, кофеинот треба да се тргне, затоа што е, <laughs> потенцијално вие сте, можете да бидете депресивни ако, ако користите кофеин. И секако што спомнав, депресијата представува еден суров круг. Зошто? Затоа што ја слабе е човечката волја. Човечката волја е никаква кога човек е во депресија а токму волјата треба да се активира за да вие донесете одлуки за некои промени во животот. Значи, било истрана, било некои други чекори, кои што се битни за да излезете од таквата состојба. И еве го спомнавме кофеинот како еден кој, кој што може да, да ја намали вашата волја и да делува негативно. Друго, алкохолот, за алкохолот да не зборуваме. Алкохолот директно ги уништува мозочните клетки. А нам ни треба мозок, и како така во последно време. Шекерот, видите интересно со шекерот. Мозокот исклучиво се храни со глукоза, че тој прост, он е прост шекер. Исклучиво. Не му треба да протеини, чисто јагли значи. И заради својот брз метаболизам мозокот има потреба од постојан внес на глукоза. За оптимална работа на мозокот му е потребна крв со одредена количина на глукоза. Знаете, Бог создал да биде све во значи, некој баланс. Големи количини на рафиниран шекер, што ние го внесуваме преку сладки, чоколади, што ти ја знам се не, делуваат негативно пред се на умствениот развој кај децата – големата количина на шекер во крвта, што, што, што, што, што побарува? Побарува повеќе лачење на инсулин. панкрезу работи. Инсулинот за кратко време предизвикува да шекерот нагло падне, а продолжува да се лачи затоа што очекува, панкресот очекува нов внес на шекер и тоа допринесува до нагло опаѓање на нивото на шекерот што пак ја нарушува работата на мозокот. Еве зашто значи, тој рафиниран шекер во било какви облици, во било какви продукти е доста штетен за работата на тој фронтален кортекс. Сега веќе да излеземе од исхраната и да спомнеме некои други работи, кои што делуваат на оштетување на фронталниот кортекс. Хипноза. Што значи хипнозата? ја ќе кажам исклучување на умот. И сте насочени само кон едно нешто. Тоа што хипнотизерот ќе ви каже, на тоа сте насочени. Умот е исклучен. Состојба, еден вид состојба на транс. Во таква една состојба, во мозокот се присутни само алфа брановите, оние кои што се со пониска фреквенција. Бета, ги нема, исчезнуваат се. Кога сте во состојба на хипноза, нема логично размислување и не сте во состојба критички да ги анализирате примените информации. Односно, хипнозата прави да информацијата го одбегне фронталниот контекст. Баш таму кај што размислувате, кај што че критички ги примате информациите и ги разгледувате и обработувате. Хипнозата исто така ја нарушува хемиската рамнотежа во мозокот, а може да донесе и до трајни оштетување. Е сега, кога сме кај хипнозата, дали треба да се спомне дека таа кутија, наречена ТВ, е најголем хипнотизер. Тоа највеќе зависи од содржината на емисиите што се гледаат. Еве една, еден податок за делување врз деца, само после едно гледање на страшен некој хорор филм. Депресивно расположение, кошмари, Страф од мрак, тешкотија во концентрацијата, нарушено памтење, напади на паника, раздразливост. Значи, содржините кои што ги дава ТВ-то, денеска се 99% да ги фрлите во ѓубре. Буквално непотребни, и текако штетни за зачувување на фронталниот кортекс. Образовните програми се добри, меѓутоа тие се, значи, образовните програми се програми кои што навистина можете нешто да научите, односно го вклучувате фронталниот кортекс, умот го вклучувате, размислувате, учите нешто. Тие се присутни само 1%, или, еве, кога веќе кабловската е присутна Discovery или Animal Planet или нешто такво, National Geographic може да се смести во тие образовни програми, кои што Ако се секавате порано, ги имаше многу, многу повеќе и беа попресни. Друга работа која што има хипнотички ефект, че ова го говори Нил Недли, не сум јас, не сум јас некој кој што многу знам овде, а, хипнотички ефект има брзата промена на кадрите. Прашам денеска колку оди, значи, светот во, во овој 21 век, вие тоа на телевизијата ви е се поприсутни и поприсутни. Брза промена на кадри. Знаете, човекот не е научен така. Е, да речем, јас сега постојано, односно за кратки моменти, може да минута, две, гледам два-три кадри тука. Не знам, зависи од тоа как и се завратам. Или ако сакам да видам некој друг кадар, да ја видам црквата од позади, треба да излезам. Чи треба малку повеќе пешачење, нели? А, меѓутоа, кога гледате нешто на телевизија, не знам, некој филм, имате таква брза промена на кадри, на секунда, две, три, пет, тоа имајте како хипнотички ефект од вас. Ова е потврдено. Оно што го прочитав само околу телевизијата и анализата на хипнотичкиот ефект што има телевизијата се напишени преку 500 книги од светски автори. Психолози, не знам што се не. Еве еден цитат. Константната стимулација на сетилата ги заприја аналитичките процеси во умот, а на крајот ја одзема и човековата способност да размислува и рационално да се соочи со животот. Последици на тоа се техники на бегство и прилагодливи реакции во кои спаѓаат повлекување во себе, што е личи ова се. Повлекување во себе, апатија, Отфрлање на дисциплинирано размислување кога се ке се соочи со тешки должности и одлуки. Нам да ни е потребен. Ој преден дел пред се. Овие работи што ги наброевме, кофеинот, алкохолот, шекерот, хипнозата, телевизијата, значи, сите тие делуваат, значи, да прават потенцијален меланхоличар многу полесно можеме да паднеме во депресија. Дали треба да зборуваме за музиката? Што мислите, дали музиката делува на умот или не? <laughs> Кај на друго место? Тоа пред се проблемот кај музиката е ритамот. Знаете, целото тело, сите наши органи и процеси што се одвиват кај нас се одвиват во некој ритам. Во оној природен ритам и тек како што или Бог ги поставил. И сега имате музика кој што го има тој природен ритм и благотворно делува на вас, на вашиот ум и разум, Тоа што е класична, не знам, духовна музика. И тоа имате музика со неприроден ритм, кој што делува штетно. Затоа во некоја друга прилика ќе ви објасни повеќе Айвор Мејерс. Ја спремам одамна, го спремам тоа видео, кој што е под по па ќе биде некојаш. еве ќе ви кажам пример. Направиле опит со три глувчиња, обично со глувци прават опити, и ги ставиле, а, ги подвргнале, како да кажам, а, од едното подслушање на рок музика, второто глувче класична музика, дека многу разбираат от музиката, они ли, меѓутоа, третото без никаква музика. сега ги пуштаат, е, тоа трае, тој опит трае еден ден, два, Ги пуштаат во лаврин да ја пронадат храната. Сите успеваат да ја пронадат, а она што слушал рок музика со мали потешкоти. Откако го продолжиле опитот, една недела, две, три, четири, пет недели, вторите две глупчиња ја нашли храната. И тоа првото што слушало рок музика, било како изгубено. Можело никако да стигне до храната. Значите, така како делува музиката. Тоа, видите, има, има, има, има а, сила да делува не само на фронталниот кортекс, него и на не еден друг дел, средишен дел, а, значи, кај што ги побудува чувства. Значи, може да побуди, значи, емоционално да делува врз вас. Оле? Лимбичниот систем, да, не ми текнуваше. Лимбичниот систем е тоа, на кој што може да делува. Друга работа што ќе ја спомнам, го забравив ми или, меѓутоа ќе се вратиме. Ова е, значи, првиот дел од терапијата. И храната, со што го храни мозокот. Че овде спомнав не само храна и хранливи состојки, туку и други работи. <clears throat> Една спомнав за Фейсбукот. Ке <clears throat> спомнам сега нешто што го најдов на интернет и деновиве. Насловот е Фейсбук антисоцијална мрежа. Помагајќи им на другите луѓе да изгледаат срекно, Facebook не прави тажни. Ова е веќе потенцијал за депресија. Не? Тажни, обесхрабрени, меланхолични. Дали Фейсбукот не прави очајни прашања? Постојат безбор начини да се оне расположите. Најновото истражување открива уште еден. Откриено дека испитаниците константно подценуваат колку другите се тажни И често како последица на тоа самите се чувствуваат уште потажно. Идејата за истражување Джордан, овој истражувач, ја добил по наблюдувањето на реакциите на своите пријатели на Фейсбук. Забележал дека тие имале посебно лошо мислење за себе по нивното приклучување на страницата и гледањето на атрактивни фотографии на други, нивите успешни биографии и весели статуси на профилите. Тие се убедени дека сите други имаат совршен живот, а тие се тажни. Никаков илимиот живот. Човечката склонност за проценување на туѓата среќа не е ништо ново. И овој Джордан го цитира Монтеске, кој да е тој. Така. Кога само би сакале да бидеме срекни, тоа би било лесно, но ние сакаме да бидеме посрекни од другите. Социјалното вмрежување може да ја вложи оваа состојба. Истражувањето на Джордан не се бави само со Фейсбук. Но, ако неговите заклучоци се точни, од тоа произлегува дека оваа страница има посебна моќ да направи тажни и осамени. И да не бутне во депресија. Прикажувајќи ги најсмешните, најсрекните инсерти од животот на луѓето, Фейсбук не наведува на постојано споредување со другите, што често себе си се гледаме како губитници. Видите како делува Фейсбукот. Тоа е виртуелен свет, тоа не е стварен свет. Ако го користиме, го користиме за сведочење или за нешто што, ете, може ќе послужи за добро на други. До тука беше тоа. Да се вратиме на Илија. Само да се подсетиме, значи, што кажа Елен Вајд? Храната, ова ангелска храна, што Илија ќе ја добе и тоа на два пати во два оброка, служи за модифицирање на карактерот и за активирање на умните способности. Што Бог ќе го постиг, постигне ка Илија. И тој потоа ќе се најде на пат 40 дена и 40 ноки упатен кон гората Хорив. Веројатно, овие 40 дена малку поинаку почнал да размислува, затоа што му се вклучени умните способности. Зашто допринела и оваа храна, и оваа закрепа што ја добил од од ангелот. И сега деветиот стих. Деветиот, од деветиот ќе читаме понатаму. Таму влезе во една пештера. Значи овде е на гората Хорив. Се предпоставува дека ова е истиот оној процеп, онаа место кај што Мојсе стоел, кога поминувала Божијата, Господовата слава. Се најдево една пештер и пренокева во неа, и ете, Господови слова дојдова кај него. Што бараш ти тука, Илија? Тој одговори. Ревнував многу за Господа, за Бога над воинствата, зашто израелевите синови го напуштија Твојот завет. Ги разурнаа Твоите жртвеници и ги погубија со меч Твоите пророци. Останав сам а тие бараат и мене да ми, ги, да ми го земат животот. Гласот му рече, излези и застани во гората пред Господа. Еве Господ туку што поминува. Пред Господа беше силен виор, толку силен што ги дробеше брдата и ги кршеше ридовите. Но Господ не беше во бурниот виор. Во бурниот виор беше земјотрес, ама Господ не беше ни во земјотресот. А по земјотресот беше оган, ама Господ не беше во огнот поогнат шепот на лесно и благо тивко ветре. Кога Илија го чу тоа, го скрилицето со наметка излезе и застана при влезот во пештерата. Тогаш гласот му проговори рече, што бараш ти тука Илија? Истото прашање, истиот одговор. Илија се бавил постојано со тие мисли. Што друго да одговори? Ревнував, можете многу за Господа на војските. Останав сам, го бараат и мојот живот. Што се случува овде сега? Продолжува терапијата, господова. Откако на Илија му се вклучени умните способности, сега следува друг третман. Тој ќе се најде во пештерата, меѓутоа сега е спремен да слуша, затоа што се вклучени неговите умни способности. Прашањето е што бараш ти тука, Илија? почнавме со реформа, имаш дело, а ти си затворен во пештера. Знаете, ова, ова е добра слика за оно што ќе биде во последното време и не оплаке и нас, затоа што Илија е представник на кого? На оние кои што живи ќе го дочекаат. Просто тој не видел никој смрт живеел во време кога црквата и државата заедно функционирале, отпаднатата црква и корумпираната држава, Ахав и Езавел, односно Езавела и Ахав. Време во кое што Елен Вајт кажува, знаете што кажува Елен Вајт? Дека нашата, нашиот испит ќе биде во тоа да онаму кај што нема никој, како што сметал Илија, стоиме сами во одбрана на вистината. Ке бидеме прогонувани и многу лесно со оглед на сите тие работи што ги кажавме и околности што ги се случуваат, е да човек падне во депресија. Прогонет, осамен, под притисок, гони државата, државните органи може А Илија требало да проповеда и да вика на цел глас. Денеска ние сме повикани да, да го повикаме светот на предупредување за новиот светски поредок, за оно што се случува за цверовите. она порака која што е така наречена троангелска порака. А или е во пештера. Нема сила. Волјата му паднала. Депресивен е. Па нема сила затоа што одел во своја сила. Силата ја имал на Кармил затоа што одел во Божја сила. Денеска може би ние, нашиот дом да представува една пештера за нас, време кога треба да проповедаме, па не знам, може сме беланхолични, размислуваме на 300 други глупости, меѓутоа не на она за што сме повикани. И го труеме мозокот со, не знам, кофеини, ТВ, серии и ова, она и било што. И нормално да се најава на таква состојба. Дури може би и самата црква да ни представува пештера. Знаете што мислам? И Бог вели, што бараш ти тука? Твоето место не е тука меѓутоа со благ глас, знаете, на депресивен човек не можете да дојдете и да почнете да го осудувате, да го спорувате колко е тој лош, колко грево има за себе, па затоа се нашло во таква една состојба. Не, никош нема да го подигнете. Затоа кажува и она, она, она поминување Господово. Што се случува? Нити бил во вирот Господ, нити во оганот, нити во земјотресот, туку во тивкиот глас. Бог му се обрека на Илија со тиво глас, со мил глас, за да го подигне од мртвите, да го изнесе од пештерата и да го врати оному кај што припаѓа. Освен тоа, природата на Илија била таква, огнена. Илија бил огнен, така проповедал, таков бил и Јован Крстител, затоа и се вели дека дошол во духот на Илија. Такви би требало да бидеме и ние, како оној трет Илија. Огнен, каде што одел, се се тресело, така да кажем, односно, зато што Бог бил со него. Но сега треба да научи нешто, дека не секогаш Бог ќе се манифестира во неговиот живот преку силни манифестации како на гората Кармел. И не секогаш тоа е потврда дека Бог е со нас. А што да кажеме ние, кои што ете чат пат, ќе имаме некое така малку поголемо искуство, онака се некако монотоно во нашиот живот? Дали Бог не е со нас затоа што ништо не се случува по-сериозно и по-големо? А каде е тивкиот глас? Гласот на Светиот Дух преку нашата совест. Ова е една добра лекција и за Илија и за, и за сите нас. Во време на Јакововите маки, да речеме, да се ставиме тогаш, кога спасените, оние 144.000, ќе се испитуваат, пазите, дали се уште има во нив некој грев. Како ќе им биде тогаш? Не знам дали тоа да го наречам некоја може би депресивна состојба или тоа. Како и да е. Значи, идат времења кои што многу наликуваат на овие, на Илија. На времето во, Ил... на... во кој што живеел Илија. И не можеме да очекуваме тогаш само силни манифестации на, на, на, на, на Бога туку треба да не води и да го слушаме оној тивок глас. Да слушнете, за да слушнете тивок глас, треба умот и овој фронтален кортекс да ви биде и текако сочува. И што следува понатаму? После овој разговор помеѓу нив, че значи, Бог му помогна на Илија во ова меѓусебна конверзација да он ја отвори својата душа. Тој на два пати го кажува проблемот. самсун. Нема никој со мене, а дали немало никој со него? Може би не. Таму, може би ќе се најдеме често пати и ние во таква ситуација. Како што кажав, Елен Вајд кажува јасно во еден свој цитат. Тоа ќе биде наш тест. Идат времење во кој што многу многумина ќе не напуштат. Може би ќе останеме сами кои што ќе треба да ја бранеме вистината. Но дали сме сами, И он е последен дел. Така не сме. Оно е последен дел 15 стих. Господ му рече, оди, врати се по истиот пат. Оно му кај што застана, но таму треба да продолжиш. Не ти е место во пештерата. Пазите, ова, ова криза кај Илија трае 40 на најмалку дена, затоа што тој патувал само 40 дена од местото во пустината, кај што посекал да умре па до Хорив. Меѓутоа, ако ги ставиме сите оние други денови, ајде, еве, ќе кажеме, може би 50 на ден. Врати се по истиот пат во Дамаскината пустина, која ќе дојдеш и сега му дава задача што треба да прави. Продолжи со реформата. Продолжи со делото. Му влеал надеж, му докажал дека тој е со него, да не мисли само дека на гората Хорив, Кармил или на такви слични места и ситуации е со него, туку и тогаш кога ништо вообичаено, мислам, специјално и посебно не се случува. Во моментот кога ја прима порекатот ја завела, зошто така да реагира? Бог е понатека со него. И тоа кажавме, проблемот се свртил кон самиот себе. Депресијата е таква. Човекот во депресивна состојба е свртен комплетно кон самиот себе разочаран во себе. И какви, какви сме ние и колку можеме да се окрабриме ако се погледнеме самите себе. Воопшто. Треба да погледнеме на Бога, да го повикаме Бога, да го пратиме тој СОС сигнал, ако Титаник тоне, прво до Господа, да повикаме, да се сетиме на тоа како не водил во минатото, да направиме реформа ако треба и во исхраната, значи, ова терапија што му е дадена на Илија за да излезе од депресија, е еден пример и за самите нас. Да го сочуваме колко што е можно оној фронтален кортекс од мозокот, затоа што и те како ќе ни биде битен. Тука е се. Тука се мислите, тука се чувствате. Ако така биде, ако се надеваме на Господа, ако сме во Христа, како што цело време зборуваме, тоа ќе имаме и чисти мисли, и убави позитивни чувства, ќе имаме еден чист карактер, ќе сме со Бога, па не знам какво и да доаѓа време или невреме врз нас. Нека му е слава на Бога, кој што има излез за се, па и излез и надеж има и за депресија. Амин.